Danas je svakome jasno da koegzistencija ne može biti aktivna i miroljubiva koegzistencija ako životarimo jedan kraj druga, nego da aktivno sarađujemo na raznim problemima, ekonomskim, kulturnim i drugim. I ako ovaj, izbacimo iz međunarodnog rečnika blokovska podjela i ako pođemo u pravcu jedinstvenog gledišta u svijetu, da mir je iznad svega, da sve drugo mora biti počinjeno tome.